အမှန်ကျင်နာတော့အောင်ပါလေ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 Namo สรนังขัจฉามิธรรมังสรนังขัจฉามิ สังฆังสรนังขัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสรนังคัจฉามิ ทุติยมปีสังขังสรนังคัจฉามิ ติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิ สรณะขมานังนิธิตังยาวไปนะปานาติปาตาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิ อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิอพรหมจริยา เวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณี สิกขาปทังสมาธิยามิ สุรามีรยะมัจจปมาทัทานา วรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิาเมรามัามาาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภ อุจจาสยานมหาเสยานา เวรมณีสิกขานัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ มาลาคันทะวีเรปนะธารณะมันดานาวิภูสนทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ จาสยนบหาสยนา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจาสยนา อิมานิอัตสิกาปทานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคะสัมปทานสีเรนะนิปุติงยันติตัตมาสีรังโสทะเย ไม่ได้ให้โอวาทนะโอกาสต่อไปนี้ญาติโยมทั้งหลาย จงประกันตั้งใจ ฟังโอวาทต่อไป At this time he would like to take the opportunity to give you all this Dhamma talk and for all of you to make your minds firm and prepare yourselves to listen. ตั้งอยู่ในความสงบทุกทุกท่าน เพราะว่าวันนี้เป็นธรรมเทศนาที่ถ่ายทอด ออกจากพระองค์หนึ่งไปหาพระองค์หนึ่ง เพราะเกี่ยวกับแก่การภาษา To may establish your minds in peacefulness in order that you may listen and hear well because the difficulties and problems in the translating coming from him to me and then on to you วันนี้อาตมาได้รับนิมนต์จากคุณแจ็คซึ่งเป็นลูกศิษย์เก่าให้มาช่วยอบรมซึ่งธรรมะในที่นี้ด้วย Today he has come on the invitation of one of his older disciples, students, uh, Jack Cornfield. ซึ่งอาตมาที่มาเห็นประชาชนทั้งหลาย ต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นส่วนมากอยู่ในสถานที่นี้ก็มีความอิ่มอกอิ่มใจด้วย He feels very happy and contented to be here because all of you coming here are, have a sincere interest to learn about and to study and to practice the Dharma. Because uh, เพราะว่าในเวลาปัจจุบันนี้พวกชาว นักปฏิบัติทั้งหลายหรือชาวมนุษย์ทั้งหลายนั่นพึ่งมีความเดือดร้อนกระวนกระวาย หาความสงบได้ยาก These days the state of the world and is is very chaotic, very stirred up and very unpeaceful. So the opportunity to come and practice like this, to develop yourselves like this, is difficult to find. การระงับ ซึ่งความวุ่นวายทั้งหลายเหล่านี้นั้นนอกจากความสงบไม่มี ways of overcoming one's chaos and agitation internal agitation and chaos outside of finding internal peace there is no other way ซึ่งแจ็คไร่เป็นประธานจัดสถานที่ขึ้น ให้มีความสงบระงับเช่นนี้ จึงเป็นสิ่งที่สมควรมากที่สุด feels that the practice and the teaching here is very appropriate very proper for doing just that อย่างเราทั้งหลายจะรู้ได้ง่ายๆว่าวันนี้ ซึ่งมีการพูดน้อย หรือมีการไม่พูดนั้น ก็เห็นประโยชน์แล้วว่ามันเป็นอย่างไร มันมีความสงบอย่างไรไหม อย่างนี้เราควรจะรู้กันแล้วว่านี่คือความสงบอันหนึ่ง <coughs> so we can see for ourselves coming here to practice noble silence or talking very little we can see the advantages in that we can look into ourselves and see how that aids and helps to calm and quiet our minds สิ่งที่ให้ทำความสงบนั้นคือธรรมะ ธรรมะคือสภาวะที่ถูกต้อง ทั้งหมด มีสิ่งที่ถูกต้องนั่นเรียกว่าธรรมะ That thing which gives us peace and tranquility is namely the Dhamma. The Dhamma is namely that thing which is right is proper is true ธรรมะนี้ไม่มีของใครเป็นเจ้าของธรรมะนี้คือความจริง ที่ตั้งอยู่ในโลก เมื่อตั้งโลกมาเมื่อไรสภาวะธรรมทั้งหลายก็ตั้งอยู่อย่างนี้ The Dhamma has no owner, that it belongs to no one. that ha- arises in the world when there is the world and stands alone, and it is the truth. เหมือนประหนึ่งว่าน้ำในพื้นดิน ซึ่งมนุษย์ทั้งหลายซึ่งขุดดินลงไปเห็นน้ำไม่ใช่ว่าไอ้คนคนนั้นได้แต่งน้ำน้ำมีอยู่แล้วแต่นาน เราเพียงที่จะว่าขุดบ่อลงไปให้เห็นน้ำเท่านั้น น้ำเป็นสภาพเดิมมีอยู่อย่างนั้นธรรมะนี่ก็มันกันอย่างนั้น That the Dhamma is like the water that is in the earth. Whoever digs into the earth digs deep enough that they will discover water, but that water doesn't belong to them. It's just the nature of the earth. It's something that exists. ก่อนจะประพฤติธรรมะ ท่านให้สมทานซึ่งศีลอย่างพุทธบริษัทได้สมทานกันวันนี้ เรียกว่าศีลแปดประการนั้น So before we come to practice the Dhamma, we take, receive, and avow the eight training precepts. เพราะว่าการปฏิบัติธรรม อย่างยอดมันมีสามประการคือศีลหนึ่งสมาธิหนึ่งปัญญาหนึ่ง Because at the very top of the practice, the ultimate of the practice of the Dhamma is the Sila, Samadhi, and Panya. สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เราจะมีเครื่องอุปกรณ์ รักษาทั้งหลายเหล่านี้ เราทุกคนนั่งอยู่ในที่นี่มีแล้ว มีกายหนึ่ง มีวาจาหนึ่ง มีใจหนึ่ง พร้อมแล้วสมควรที่จะต้องปฏิบัติธรรมะได้แล้ว All of the instruments or the tools, the facilities to practice the Dhamma are available to each and every one of us, and it's sitting right here before us, namely our body, our speech, and our minds. ศีลดังกล่าวมานี้มีแปดประการนั้น ก็เพียงว่า เป็นข้อห้ามเท่านั้นยังไม่เป็นศีลเป็นข้อห้าม คล้ายๆ กับกฎหมายอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นห้ามเป็นกฎหมายเท่านั้น เมื่อมนุษย์เราทั้งหลายนั้น มาประพฤติตามปฏิบัติข้อห้ามอันนั้นมันก็เกิด that the sila, the training precepts, are those things which forbid us or prevent us from doing things. He compares it to like a law that we uh, avow to keep. That just because we keep them, that it's not necessarily sila yet, but coming to uh, use them in a useful way is when they become truly become uh, the precepts. การปฏิบัติรวมยอดจะมีสองประการหนึ่งเรียกว่าศีลธรรมสองเรียกว่าธรรมะร้วนคือการปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์อันแท้จริง So at the very ultimate of practice, we talk about two things the Sila Dhamma, the Dhamma of restraint, and then the practice of the Dhamma that frees us and liberates us. การปฏิบัติธรรมะคือให้พร้อมโดยการทางกาย <coughs> So when practicing the, the Dhamma, <clears throat> we have to be complete and whole in that practice, both in body, speech, and mind. มีแล้วใช่ไหมทุกคน เอากายมาทุกคนไหมเอาใจมาไหมเอาวาจามาไหมมีพร้อมไหมหรือเอาไว้บ้านก็มี หรือเอามาทางนี้หมด You all have these things with you, don't you? you have your body. Did you bring your body along? Your speech and your mind, or did you leave them at home? Are they here with you? ตรวจรู้ระรู้นะนี้มีแล้ว so that we're all complete and whole in this way that we're ready and prepared uh, to do this that there's nothing that we're lacking or have any shortcomings of. เราทั้งหลายนั้นมีความเป็นทุกข์เพราะใจขาดอาหาร ขาดอาหารทั้งใจใจเราขาดอาหารที่ดี แต่ว่าอาหารร่างกายของเรามันพอสมควรแล้วทุกคนเหลืออาหารทางใจคืออาหารทางจิตที่มาปฏิบัตินี้เราพร้อมที่จะให้อาหารทางจิตให้จิตเรา มันอ้วน that the thing that we're short of and the reason that we do suffer is because we lack mental nourishment food for the mind that physical food for the body that we have enough of that, but that the mental nourishment is yet, not yet enough. So we've come here to train and to uh, seek that uh, mental food to make our minds, to make our hearts big and strong. อันนี้พูดตามความรู้สึกที่อาตมาได้ก้าวเข้ามาสู่ชาวตะวันตกนี่เป็นอย่างนั้น so that the teaching and this uh, talk that he's giving to all of you is in accordance with uh, the things that he's observed and the feelings that have uh, arisen from those observations. คือจิตไม่มีอาหารจิตเรานั้นก็หมายความว่าปล่อยจิตไปตามอารมณ์ อารมณ์เป็นอย่างไรก็ปล่อยจิตไปตามอารมณ์อย่างนั้น ผลที่สุดแล้วก็อารมณ์นั้นก็ดึงเราไปสู่ความทุกข์ The mind that follows its moods and is untrained is the very mind that he's talking about that lacks mental nourishment. Whatever feeling impulse arises in the mind, that the mind then goes and follows that and indulges in it. Therefore, it has to uh, experience suffering. เราทั้งหลายไม่มีปัญญาคือมันปราศจากอาหารนั้น เห็นความสุข ก็ตะคุบเอาเห็นความทุกข์ก็ไปตะคุบเอา ว่าเห็นสุขเป็นอย่างหนึ่งเห็นทุกข์มันเป็นอย่างหนึ่งไม่รู้จักแก้ไขในส่วนตัวของเรา so that every time these moods arise, whether they be pleasant or whether they be painful, that we follow them and we indulge in them because we don't have the wisdom to deal with them. Therefore, they entrap us and cause us uh, much mental pain and suffering. Have any of you ever been mentally happy? ไอความสุขอยู่นานไหม How about that happiness? Did it stay for very long? นั่นเขาไอความสุขนั้นมันจริงไหม What about that happiness? Was it truth? Was it real? ถ้าความสุขมันจริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้น If it was real, why did it happen like that? นีะ อันนี้เราขาดการพิจารณามิฉะนั้นไอ้คุณแจ็คจึงได้ตั้งคณะกรรมฐานขึ้นเนี่ยจะปฏิบัตินั่งให้สงบเพื่อรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ so this is the very reason uh, for Jack uh, making the effort to establish uh, this meditation society so that we all have the opportunity to come and deal with these things to look into ourselves to contemplate them and to meditate on them ฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เราปฏิบัติธรรมะอย่างอื่นมีแล้วพร้อมทุกอย่าง แต่ว่าสิ่งปัญญาที่จะให้ใหรู้จักทุก รู้จักเหตุให้ทุกเกิด รู้จักความหลับทุก รู้จักข้อปฏิบัติให้ทัวความหลับทุกนี่ไม่มีหรือน้อยเกินไป that we have everything else that uh, we're complete uh, and prosperous and all the other things. The thing that we still lack is knowing that there is suffering, that it has a cause, that it has a cessation, and the path that leads to that cessation. So this is the reason that we come to practice the Dhamma. Have any of you ever suffered? Have any of you ever experienced happiness? สุขทุกข์อะไรมีราคามากกว่าการรู้ไหมเคยพิจารณาไหม Happiness and suffering which has more value which is a, is more valuable have you ever thought about it อืมเข้าใจอย่างนั้น ถ้าสุขมันจริงนะถ้าสุขมันเป็นของแน่นอนเออมันคงไม่แปรปวนไปเป็นอย่างอื่น ถ้าความทุกข์มันแน่นอน มันก็ไม่แปรปวนเป็นอย่างอื่นสองอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าที่ผู้รู้ทั้งหลายให้รู้จักธรรมะ happiness that if happiness was real was the truth then it shouldn't change and shouldn't uh, go to and change to anything else And the same with suffering. If suffering was real, if suffering <coughs> was truth, then suffering would not change and uh, into something else. So that this is where all of the Buddhas, all of the patriarchs, and all of the enlightened beings uh, have pointed to uh, for our uh, investigation. สิ่งที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ ก็เพื่อระงับความสุข ความทุกข์เรียกว่าความสงบ ความสุขนั้นยังไม่ใช่ธรรมะ อันแท้จริง ความทุกข์ก็ยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความสงบนั้นสงบจากสุข สงบจากทุกข์นั่นเองโยมทั้งหลายทารู้จักน้ำตาจะไม่ได้ไหลอีกต่อไปแล้ว ถึงความสงบอย่างนั้นคือธรรมะ So our practice is in order to overcome both happiness and suffering, to go beyond happiness and suffering. And once we've penetrated and realized this, that that is the happiness of peace, of tranquility, of knowing, and then we will no longer have to shed tears and cry and bemoan and wail our fate. ที่เรานั่งนั่งกรรมฐานนี้ มันน่าจะสงบนะไม่ได้ไปทำอะไรนะ นั่งอยู่เฉยๆดูลมหายใจเข้าออกอย่างนั้น มันก็ยังมีความวุ่นวายอยู่ มันเป็นเพราะอะไรนี้เคยพิจารณาไหม Coming to sit here that this is a very peaceful place look around you the peaceful surroundings so coming to sit here then indeed it should be peaceful both externally and internally but what is it that's always running around and is stirred up, is chaotic. Why is that? ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น Why is it like that? เคยพิจารณาไหมเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นปัญหาที่ พวกเราทั้งหลายจะได้พิจารณา เพราะธรรมะทั้งหมดนั้น มันตกอยู่ในสภาพความจริง ความจริงนั่นมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่มันไม่จริง ที่เรียกว่าไอความเที่ยง มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ว่ามันไม่เที่ยง พวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้จักว่าเที่ยงทั้งหลายเดี๋ยวนี้มันแปรเปลี่ยนไปได้ ก็ได้ไปถืออันเดียวว่าให้มันเป็นอย่างนั้น ก็ได้เป็นทุกข์ So in our investigation and contemplation of the Dhamma, that this is where we have to investigate and where we have to look. That the truth, namely the Dhamma, is hidden in the untruth, and that uh, permanence is hidden in the impermanent. Therefore, ยอมรับความจริง ที่เราไม่ยอมรับความจริง คือไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริง มันจึงเกิดความวุ่นวายเกิดทุกข์ขึ้นมา อย่างนั้นถ้าเรารับว่า มันเป็นจริงอย่างนั้นก็เห็นความจริงเท่านั้นแหละ มันจะไปที่ไหนล่ะ so we have to agree to and to surrender to the true nature of all things namely that things are anicca, impermanent, that they're dukkha, suffering, and that they're anatta, not self. And when we do <clears throat> investigate and realize that, then there's no longer any problem. Compare <coughs> หรือมีอายุมากขึ้นมาป่วย พระท่านไปเทศว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเองของมัน มันมีเกิดแล้วมันมีแก่แล้วมันมีเจ็บมีตายอย่างนี้คนแก่เมืองไทยจะยกมือขึ้นรับเพื่อจะรับพิจารณา ดูเหมือนว่าชาวตะวันตกนี่บางคนมาพูดถึงความแก่แล้ว ไม่อยากจะรับฟังไง อยากจะให้มันหนุ่มอยู่เรื่อยอย่างนั้น so in Thailand the practice of the Dhamma in Thailand that when uh, they talk about birth old age sickness and death that the people are very open they have a very healthy attitude to it so for example when an old person will come into the monastery and listen to one of the monks and they will tell them about old age uh, or they are becoming old that they will lift their hands up in a very humble uh, way to listen and to contemplate and investigate that for themselves. But he says here, coming to the West, America and England, that when you speak about old age to people, and especially old people, that they don't want to listen and uh, they refuse to listen. อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดูถูกชาวตะวันตกนะชาวตะวันตกก็เป็นพี่เป็นน้องทั้งหมดนั่นแหละ แต่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นโดยมาก He said that he's not looking down on us or belittling us, but that uh, his observation has shown him that this is the way it is. ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ยังไม่ยอมรับธรรมะ ไม่ยอมรับความจริง คือปกปิดทุกข์ไว้ในตัวของเราอยู่เสมอ จึงไม่มองเห็นทุกข์จึงออกจากทุกข์ไม่ได้ เพราะไม่มองเห็นทุกข์นั่นเอง so this is the very cause the source of our suffering because we refuse to look at the truth because we uh, refuse to see what is real and what is true อันนี้อาตมาขอฝาก ถึงแม้ยังไม่พอใจก็ฝากไปพิจารณาดูจะเป็นไงจะจริงไหม So he would like to uh, entrust this to each and every one of you for your investigation and in contemplation. Whether you're satisfied and want to or not, he says he wishes to leave it with you. <laughs> นั่นแหละคือความจริงแล้ว แต่ว่าลักษณะที่เราไม่ยอมรับ นั้นไม่ยอมรับ คนที่ไม่ยอมรับนั่นเรียกว่าคนยอมรับความทุกข์ไว้ในใจของเรา That's it, that's the truth. And if we refuse to accept that and refuse to acknowledge it, that, that means that we, re, that we uh, accept and uh, agree to uh, cause ourselves to suffer. ถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ถูกจุดของธรรมะ เสมอว่าเรามีเราคันศีรษะเรานะเราเอามือเรามาเกา ขาของเราอย่างเนี้ยมันไม่ถูกจุดมันนะมันก็ไม่หายความลำคาญดังนั้นแหละถ้าเราคันศีรษะเราก็เกาที่ศีรษะของเราซะคันที่ขาเราก็แก้ที่ขาเราซะไอ้ความลำบากลำคาญมันก็หายไปเท่านั้นโยมลองดูสิวันหลังน่ะถ้ามันคันบนที่จะให้มาเกาขานี่มันจะถูกจุดมันไหม so that we're our approach and the way that we're going about it is wrong, he said, like if we have an itch on our head and then we go to relieve that itch by scratching our leg, that it's not going doing it in the right way. And so uh, that we are not uh, looking uh, to the source. And uh, so he said, uh, next time you have an itch on your head, to try and scratch your leg and see if it goes away. <laughs> นี้เป็นหลักธรรมะ หลักธรรมะ ทุกวันนี้เราทำไมเราถึงทุกข์ไม่หายคือเราเลี้ยงทุกข์ไว้นึกว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นของดีจะทิ้งไปก็กลัวมันนะนึกว่ามันเป็นสุขนะก็เลี้ยงทุกข์ไว้ ทุกข์มันก็อยู่สบาย เราก็ร้องไห้ไปเรื่อยไม่สบาย ให้นั่งก็ไม่สบาย ให้นอนก็ไม่สบาย ให้อาหารดี ๆก็ไม่สบาย so we're constantly doing this taking this wrong approach not looking to the source uh, of our suffering so he says and he compares it that we're constantly feeding that suffering and we're uh, deluded to the state that we hold that suffering to in fact to be happiness and we want to let it go, we wish to let it go, but we're afraid to let it go, we don't want to. And so uh, we continue to indulge and cause ourselves uh, pain and suffering. And uh, so he wants you all to uh, learn the proper way to scratch yourself. ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาจะไปแก้วัตถุไม่ได้ จะวัตถุสร้างขึ้นเนี่ยมันพอกับใจของคนนั่นพอไม่ได้ นอกจากว่าเรารู้เรื่องของธรรมะ เรื่องอนิจจังของไม่เที่ยง ทุกขังความมันเป็นทุกข์ อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ เป็นความจริงหรือเกิน เป็นสัจธรรม ถ้าเป็นสัจธรรมจริง ๆ เรื่องรู้เรื่องของอนิจจังเช่นนี้แล้ว ถ้าหากว่า ใครนับถือคริสต์โยก็เรียกว่าเห็นพระเจ้า ใครนับถือพุทธ ก็เรียกว่าเห็นพระพุทธถ้าใครมาเห็นอนิจจังอยู่ในอยู่ในอยู่ในพุทธศาสนาก็ไม่เจอพระพุทธ อยู่ในคริสต์ก็ไม่เห็นพระเจ้า ก็ไอ้พระเจ้ากับพระพุทธเจ้านั้นมันอันเดียวกันเท่านั้นเนี่ย ธรรมะอันเดียวกัน ถ้าเห็นอนิจจังก็เห็นความจริงอันเดียวกันทุกคน ไม่เปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น Please forgive me, I've drawn a blank. he was, the first thing was probably enough, really. Um, right, right, right, right. He's talking about the Dhamma, the truth, and the three characteristics of all existence that is, anicca, that all things are impermanent, dukkha, that all things are unsatisfying or suffering, and anatta, the non self of all things. And until we penetrate and realize this, or that we must penetrate and realize this uh, as the truth, as the Dhamma. When we penetrate and realize this truth, that if we're a Christian, we'll say that we have realized God. If we're Buddhist, we'll say that we have realized our Buddha nature, and that Buddha nature and that God are in fact one and the same thing, namely the Dhamma or the truth. ฉะนั้นวันนี้ จึงให้ญาติโยมทั้งหลายทำความสงบดูไหม เรื่องที่ทำความสงบนี้บางแห่งก็สงสัยเหมือนกัน การนั่งดับตา บางคนก็เคยพูดว่าอู้ฉันไม่ไปแล้วนั่งดับตา แต่ลืมตาอยู่มันก็ยังไม่เห็นนะจะไปดับตามันจะไม่เห็นอะไรอย่างนี้ และครูในดึกซึ้งเข้าไปอีกว่า เรานั่งนะลืมตาเดี๋ยวนี้นะลืมตาเดี๋ยวนี้เรามองไปเห็นบ้าน้วไหมมองเห็นบ้านสายตาเราถึงไหมถ้าดับตาแล้วอย่างนี้นี่เอาจิตเพ่งไปถึงบ้านเราได้ไหมดูอย่างนี้ ฉะนั้นท่านจึงให้นั่งสมาธิเดี๋ยวให้มันรวมเข้ามา ให้มันเป็นกำลัง In uh, meditation practice and coming to tranquilize uh, the mind, some people have a lot of doubts and suspicions. They think that it's not a useful thing. What's the reason? What's the purpose? Uh, what value is it to come and sit with your eyes closed and uh, even sitting with your eyes open that you can't see it, how are you going to see it with your eyes closed? And uh, this is their attitude. And so we have to uh, stop and think a little bit further than <coughs> that, that they haven't really looked uh, deep into themselves and really investigated or contemplated this. For example, if we're sitting here and we try to see our houses, our homes, those places where we lived, and we look, and uh, of course we can't see it. But if we close our eyes and try to see where we live, those places uh, where we come from, uh, that uh, can we see it then? And so, of course, it's uh, the people don't investigate; they don't really uh, take, take a deeper look into the purpose and the value of uh, the practice. ไอ้ความเป็นจริงแล้วอาตมาสอนกรรมฐานที่นี่ พูดหลายไปสักหน่อยหนึ่งไอ้ความเป็นจริงของไม่มาก ขนาดนั้นของนิดเดียวเท่านั้นเนี่ย ไม่ใช่ของมากอย่างนั้นนี่พูดตามอาการของจิตเท่านั้นเนี่ยไอ้เรื่องปฏิบัติให้ที่สงบนี่มันไม่ ไม่มีอะไรมาก อย่างแจ็คว่า ไม่ให้พูดอย่างนี้ก็ดีแล้ว พูดไม่เคยพูดกับคนอื่นก็พูดกับตัวของเรา เนี่ยนั่งก็พูดอยู่งั้นเนี่ยไม่มีปัญหาก็พูดอยู่อย่างนั้นเนี่ยพูดกับตัวของเราถามตัวเราอยู่นั้นเนี่ยนี่เดียว่า พูดอยู่ในความสงบ ไม่ใช่พูดอยู่ในความวุ่นวายเคยพูดไหมเคยพูดกับตัวของตัวไหมเนี่ยที่ห้ามมาให้พูดกับคนอื่นไหนนั่งเคยพูดกับตัวของเราไหม saying that in the teaching in his teaching coming to do this teaching that uh, he doesn't uh, in reality that there's really not a lot to say and a lot to teach in regards to the practice but uh, when you come to teach people that uh, to talk about uh, the conditions of the mind that uh, there's quite a bit to say. But uh, in reality, the actual uh, development of uh, tranquilizing and making the mind calm and peaceful is not a lot, just like coming to sit here. And all of us have stopped talking, that we're keeping the noble silence, and that there's no reason to talk to anybody else uh, that we can sit here and talk with ourselves and question ourselves, and that that's enough. And uh, he's asking, have any of you ever talked with เคยพิจารณาไหมเนี่ย Why, why is it that way? Have you ever contemplated it, investigated it? นี่คือจุดธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้น ธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้น ความจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้น ปัญหาจะเกิดขึ้นตรงนั้นไอการแก้ปัญหาจะเกิดตรงนั้น ตรงนั้นเป็นที่เกิดของธรรมะ ตรงนั้นเป็นเหตุที่เกิดธรรมะ So that's it. That's the very spot where we have to look and investigate and where we can see and realize the Dhamma, the truth, and that that's where all problems will arise and that's where all problems may be solved. ไอ้สิ่งที่มันวุ่นอยู่นั่นน่ะอาการที่เราทำไปด้วยกายของเราก็ดีพูดด้วยวาจาของเราก็ดีเราจะไปอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาแล้วเป็นอดีตนั้นอย่างนี้นะ บัดนี้เรามานั่งให้มันสงบมันจะรวมเข้ามา มันมากเหลือเกินมันมากมันมาก ไม่รู้มันมาจากไหน เราไม่รู้จักว่ามันมาจากไหน เราไม่ได้เก็บมันมารวมไว้ ก็มันมีสุขแล้วก็ปล่อยมันไปซะมันมีทุกข์ก็ปล่อยมันไปซะมันอยากเที่ยวทีนี้ก็ปล่อยมันไปซะมันไม่รวมกัน ทุกคนรู้มันไม่มีอะไร ถ้ามานั่งแล้วบางคนแหมนั่งไม่ค่อยจะได้ เลยมันมามากเหลือเกินคือมันมารวมกันแล้ว มันปิดข้างนอกมันไว้ มันมารวมข้างในอย่างนี้ บางคนก็รำคาญใจ ตรงนั้นแหละตรงธรรมะจะบังเกิดขึ้นมา ความจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้นให้อดทน So when we come to practice and to sit like this, that all of our accumulation of past things will be overwhelming, and sometimes uh, that will cause us a lot of annoyance and irritation for many of us. But he's saying that we must endure and we must bear up to that, and that uh, that is the very place where we can realize and see uh, the Dhamma that we have to learn how to let go of it, to let it come in and to let it go back out again, and not to let it uh, upset us. But uh, no matter what the case is, that we must persevere and endure. นั่นแหละท่านเรียกว่าอารมณ์มันเข้ามาทางตาและหู so this is where all of the conditions of the mind will come from or from all of the senses that they come through the eye through the ear through the nose through the tongue through the body and through the mind and they all come together and meet at the mind in the mind อันนั้นแหละมา ยั่วยวนจิตของเราที่ไม่ให้สงบยั่วยวนจิตของเราไม่ให้สงบคืออารมณ์ ที่เรามานั่งอย่างนี้คือให้รู้จักอารมณ์ อารมณ์นี่ก็สักว่าอารมณ์เท่านั้น มีความสุขขึ้นก็วูบเบียก็หายไป มีทุกข์เกิดแล้วหายไปเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากมาย All of these senses are the things that are tempting that come to tempt us and to tease us to upset us and Uh, so that this is where we have to investigate and uh, realize that uh, in a condition, in a mental condition that arises, and there, o- there is only that mental condition, and it passes away. There's just this much, and it's just this simple, no more than that. ตาสองหูสองจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายนี่เรียกว่าเป็นมรรคแปดประการ ตาสอง หูสองจมูกสองลิ้นหนึ่งกายหนึ่ง ใจเป็นผู้ที่เดินมรรคแต่ว่ามรรคอยู่อยู่ในตำราไม่ใช่อย่างนี้นะ อยู่ในหนังสือไม่ใช่อย่างนี้ อันนี้มรรคที่ให้เราเห็นชัดในตัวของเรานี่ ตาสอง หูสองจมูกสองลิ้นหนึ่งกายนี่ จิตเป็นคนเดิน นี่คือมรรค อันนี้แจ็คก็พูดไปแล้วละมักอัตมาพูดมักที่มันนั่งอยู่ตรงนี้มีอยู่นี่นะน้อมเข้ามาเห็นในตัวของเรานี้คือมัก He's saying that the path uh, that we walk is namely the two eyes, the two ears, uh, the nose, and then the speak, uh, the, the tongue and the body, and that the mind is the one that walks, that this is in fact the Noble Eightfold Path. มักแต่แปลว่าทางเดิน หูนี่ก็เป็นทางเดินเข้ามาแห่งเสียง จมูกนี่ก็เป็นทางเดินเข้ามาแห่งกลิ่น ริ้นนี่ก็เป็นเดินทางเดินเข้ามาแห่งรถทั้งหลาย โพธพะคือร่างกายสำหรับถูกต้อง เป็นทางเดินกรรมแห่งโพธิภะเดินกรรมาอย่างนี้ เป็นทางกาย ทางจิตเป็นคนรับสำหรับที่รู้เรื่องทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ทั้งหมด มิฉะนั้นแจกจึงตั้งข้อปฏิบัติขึ้นมาตรงนี้ท่านเห็นทำสมาธิให้กำหนดจิต กำหนดจิตอย่างเดียว คือมรรคทั้งหลายมันมารวมอยู่ที่จิตแล้วตาหูจมูกลิ้นกายมารวมอยู่ที่จิต เราจึงเอาจิตอันนี้แหละฝึกจิตอันนี้ให้อยู่กับลมหายใจ เรียกว่าการทำใจให้เป็นหนึ่ง so that the walking of this path Uh, the m a k a the path, is in fact uh, just observing and tranquilizing the mind, meaning that when uh, the ear contacts sound, that uh, that it leads it into the mind, that it walks, uh, follows the path to the mind, and the same with the eye, seeing sights, the same with the nose when it experiences smells, the same with the tongue when it experiences tastes, and the same with the body when it experiences feelings, and the same with the mind in mental conditions that arise, so that all of these things in fact, do follow the path that comes to the mind, so that they're all collected and composed in this one spot, namely our minds. And so this is where we come to practice uh, the development of our samadhi, of concentrating our minds and one pointing our minds. ถ้าทำเช่นนี้เราจะรู้จักจิตของเราแล้วก็รู้จักอารมณ์ของเราแยกออกกันเป็นจิตเป็นอารมณ์ ถ้าแยกไม่ออกเราก็เป็นทุกข์ลำบาก ให้โทษอย่างอื่นเรื่อยๆ ไป เช่นว่าจิตนี่บางครั้งนะจิตเป็นจิตบางครั้งนี่มันเกิดโทสะขึ้นมา เกิดโทสะขึ้นมานะไม่ใช่จิตที่มันเกิดตัวนั้นขึ้นมา มันมีอารมณ์มากระทบให้จิตหลงเป็นโทสะขึ้นมา เช่นแก้วใบนี้ นะถ้าใจเราไม่มีโทสะเราก็สบาย ใส่น้ำกินสบายนะ อีกวันหนึ่งจิตมันจะกระทบซึ่งอารมณ์ ถูกยุแย่ของอารมณ์ให้จิตโกรธขึ้นมากที่สุด อาจจะเอาถ้วยใบนี้ พุ่งไปใส่ดินก็ได้ ใส่ไม้แตก อย่างนี้นี่มันเกิดโทษอย่าง คือไม่รู้เรื่องจิตของของเรานี่ยมันเกิดเป็นกิเลสอย่างนั้น ไอ้ความเป็นจริงอ่ะถ้วยใบเนี้ยน่ะ มันไม่มีอะไรจะเอามันคว้างไปให้มันแตกมันก็ไม่มีอะไร จะวางไว้ก็ไม่มีอะไร ไอ้ทุกวันทุกวัน ใช่ถ้วยใบนี้มีประโยชน์ ใจดี ถ้าใจมีกิเลสขึ้นมาเอาถ้วยนี่คว้างไปทิ้งก็ได้ แตกก็ได้ ใครผิดมาถ้วยผิดหรือจิตของเรามันผิดเนี่ยทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทุกวัน ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกวันเห็นจะไม่มีถ้วยใส่เนาะนี่นี่มันแน่นอนอยังไงไหมคิดว่าจิตที่มันโกรธขึ้นมา มันก็พุ่งขึ้นมา เห็นอันนี้ไม่ชอบใจก็ทิ้งไป เห็นอันนี้ไม่ดีไอ้ความเป็นจริง อันนี้มันไม่มีอะไร มันอยู่อย่างนี้เพราะความเห็นผิดที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นกิเลสเท่านั้นเนี่ยจึงทุบแก้วนี่ทิ้งไป ทุบถ้วย นี่ทิ้งไปไอ้ความเป็นจริง ทำเช่นนั้นมันไม่เป็นประโยชน์ไอ้ถ้วยใบนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ ขนาดนั้นก็ยังไม่รู้จักตัวของเรานะอืไม่รู้จักตัวของไม่รู้จักแก้ไขของเราทางนั้นเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ขนเอาถ้วย มาทุบทิ้งหมดเท่านั้นเนี่ยอย่างนั้นแก้จิตของเจ้าของโทษอยู่ตรงนี้ไปให้โทษคนอื่นอย่างนั้น อันนี้เรื่องอาการของจิตมันเป็นอย่างนี้เราหลงอารมณ์อันนี้ he's saying, talking about the importance of knowing how to deal with uh, the conditions of the mind, that we have to uh, learn how to deal with them and how to uh, observe them and uh, investigate them, so that uh, if we don't understand uh, how to break this down and see the nature of these things, that this is the reason that we will cause ourselves uh, a lot of suffering. Uh, he compares it uh, to like this uh, cup here uh, that he was holding up. That if we continue to use this cup, and it's the nature of the cup, of course, is so that its benefits is to use it as a drinking vessel, and that there's you know nothing more than that that we know how to use it. But uh, if we don't, if we misuse it and we don't understand that, that uh, he compares it to uh, like anger. Uh, when anger comes, that uh, if we're angry and upset, like with this glass, that we will take it and we'll throw it uh, out of our frustration and and anger because we don't understand that mood that arises and it's just a changing condition. And if that's the way it was, that none of us would have any glasses to use but uh, in fact that uh, we continue if we realize and, and understand that uh, the nature and conditions of uh, such as aversion when it arises in the mind and how to break it down and see that it arises and that it passes away and not to be deluded by it be, get lost in it that uh, this is how we must uh, learn to deal with uh, these mental conditions, how to uh, work with them. อันนี้วันนี้ฟังให้ดีนะ บางคนจะเข้าใจว่าท่านอาจารย์นี่พูดธรรมะอะไรอย่างนั้นนี่คือตัวธรรมะแท้ๆธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้ ธรรมะ อะไรที่เป็นธรรมะ อะไรที่ไม่เป็นธรรมะไม่มี อยู่ในนี่มีธรรมะทั้งนั้นโยมนั่งทับจนกับธรรมะทั้งนั้นเนี่ยนอนทับกับธรรมะทั้งนั้นเนี่ย ไอ้ความเป็นจริงมันเป็นธรรมะทั้งนั้นไม่จบธรรมะไม่จบธรรมะมันมีอยู่ทั่วไป ไม่ใช่ว่าธรรมะมันมีอยู่ในตัวหนังสือ ตัวหนังสือนั่ก็ชี้บอกธรรมะ ไม่ใช่ตัวธรรมะอาตมาเทศวันนี้ก็เทศเรื่องธรรมะ ไม่ใช่ตัวธรรมะ ถ้าตัวธรรมะนั่นโยมจะปฏิบัติจะรู้ชัดเองอย่างนั้น ขึ้นในจิตของโยมนั่นเองวันนี้พูดธรรมะ แล้วก็วันนี้จะไม่พูดมากต่อนนี้ไปก็จะให้มีความสงสัยอะไรเล็กๆน้อยๆจะให้ถามปัญหาเวลาไม่มากพูดธรรมะมันจบไม่ได้หรอกพูดกันทั้งวันกันทั้งคืนมันก็ไปของมันอยู่อย่างนั้น says today uh, coming here to give you this uh, Dhamma talk that uh, he wants you all to listen uh, very carefully and pay very close attention. Uh, maybe some of you are wondering and suspicious, well, what kind of a teacher is this giving all of these uh, strange examples and talking about this? And he says, that's namely the Dhamma. And that, uh, that, uh, to think that things are the Dhamma or not the Dhamma, that everything is the Dhamma, that you're sitting right there, you're sitting in the Dhamma, and there's nothing that isn't the Dhamma. So that, uh, in regards to that, that uh, he can sit up here and talk all day and all night and <laughs> never uh, uh, uh, complete it all and never finish it all. Uh, so that this evening he feels that this is enough, and because to talk about the Dhamma is in fact not the Dhamma, that you have to investigate and see for yourselves. And so at this time, he would like uh, to uh, take this opportunity uh, to uh, entertain any questions that any of you have. Is that? มันมีมีกล้องถ่ายรูปเลยเหรอถ่ายอยู่เรื่อยนะครับถ่ายทั้งรุ่นไหนมั้ยได้ วันนั้งถ่ายเลยนะเออวันนั้งถึงถ่ายที่ทำกันมีอะไรแก๊กก็พูดก็ได้นะนะ อย่าสงสัยหลายนะพวกชาวตะวันตกนี่สงสัยมากเหลือเกินไม่หยุด don't have a lot of doubts b e c a u s e we love to indulge in doubts a m e Westerners ยิ่งก็ไปดูนิวยอร์กเนี่ยปัญหามากเหลือเกินฉะนั้นคนนี้จึงมีปัญหามาก We've just come from New York, and he says, "Oh, the New York, they have a lot of problems." He said. นี้ให้โอกาสแล้ว ก็ยังอยู่อีกหลายวันนะค่อยๆศึกษาไป We'll be here for till the end of the retreat, so there's will be more than just this opportunity. อืมยังอยู่หลายวัน ที่มาทำนี่ก็เรียกว่ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนของไม่มีราคาทิ้งเอาของมีราคาเข้ามาไว้ เขี่ยมันออกไปเขี่ยออก hmm? Says that we can say coming here to uh, practice is uh, like getting rid of those things which have no value, which are worth nothing, and developing uh, those things which are valuable and which have uh, benefit uh, for us. ของไม่ดีในใจเรามีอยู่ไหมยังเหลืออยู่ไหม Those things which are not good uh, in our with in our minds u h do you still have any of them left นี่แหละ ที่มีเราก็รู้ที่มานี่พยายามเคลียร์นี่ออก อันนี้แหละมันพาวุ่นวายอยู่นี่ เป็นเรื่องราวนี่ของที่ไม่ดีนี่ มันวุ่นวายในตัวคนทุก ๆ คนนี่มาทำเช่นนี้ก็มาเพื่อละความชั่วละเครื่องที่มันวุ่นวายออกไอ้เครื่องวุ่นวายนั้นก็ต้องรู้จักทุกคนนะมั้งเนี่ยเนาะ ให้ถามเจ้าของเองเถอะสบายดีไม่ไม่ได้พูดแล้ว อะไรมันจะเกิดขึ้นมารู้อ่ะไอ้ที่ควรรี่ไม่ควรดีไม่ดี นั้นรู้จักจิตของเจ้าของต้องแก้เอาเอง รู้แล้วต้องแก้เอาเอง เคลียมันออกค่อยๆเคลียออกพยายามเคลียออกไม่หมดง่ายๆนะนานนะมันมาก Just coming here we're doing the practice of uh, purifying ourselves and cleaning Uh, out our minds, and that this, uh, because of our uh, accumulation, that it's a lot, and that it's not going to be an easy thing to do. But we have to do it little by little, according to each and everyone's ability. And so we have to investigate and look in ourselves and know those things uh, which are right, which are wrong, which are good and which are bad, uh, which are the things that we should do and the things that we shouldn't do. And we have to look and know for ourselves. And uh, so that this is the opportunity to do that. Now uh, we're just sitting here. All we have to do is ask ourselves if we uh, have an on peaceful and untrained mind, and uh, we don't need to say anymore. ธรรมะนี่ฟังง่ายนะแต่ทำยาก The Dhamma is easy to listen to, but it's difficult to perform. <laughs> เป็นยังไงไหมฟังง่ายทำยากเป็นยังไงไหม Is that the way it is? Easy to listen to and hard to do? เออ นั่นแหละ เออเป็นอย่างนั้น อืมจะต้องเป็นอย่างนั้น ฟังง่ายยแต่ไปทำเนี่ยมันยากก็ดูที่ท่านนั่ง ตาก็ให้หลับแต่แล้ว มือก็วางไว้ หมดแล้วให้มีลมหายใจอย่างเดียวเท่านี้นะก็ยังไม่ชอบจะทำเลยนะ ไม่สบายคิดนู่นคิดนี่ไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรมาอีกแล้ว นะ มันน่าจะสบายแล้วนะนั่งเฉยๆ ดูลมหายใจออกมันสบายอาตมาว่ามันหมดเท่านั้นเนี่ยมันสบายแล้ว อันนี้อันนี้ยังคิดไปถึงโน่นอันนี้ว่าก็มาใส่มันวุ่นของเก่าที่สะสมไปนานแล้ว มันเกิดขึ้นมาเป็นพยามาลนี่ไม่ใช่อื่นหรอก แล้วเคลียออกให้หมด ถ้าเคลียออกหมดเด้วก็ไม่มีอะไรจะเคลียแล้วก็นั่งสบาย เดินสบาย นั่งสบาย นอนสบาย สงบเลยเท่านั้นนี่ยความหมายนั่นมีอะไรหรอกเคลียของเก่าออกของใหม่อย่าเพิ่มเข้ามา ก็หมดเท่านั้นแหละอืมแต่มันแต่มันฟังง่าย แต่มันทำยาก That's the way it is, that it is easy to listen to, but difficult uh, to do. And so when we come here to sit and uh, we cross our legs and sit on our meditation cushions, fold our legs and close our eyes, and that's it. We're there. But no, we're not there. Uh, we're back home. We're here and we're there, and our minds are wandering all about the place. And uh, that uh, uh, it's just this simple. But because of all of the, our accumulation of past habits, of bad habits, and karma that we've accumulated, that we have to uh, work through all of that and so he's saying that uh, when we come uh, to sit like this, that no matter what the case is, that to uh, work through and overcome all of those old things, but not to make any new things. That uh, what we've accumulated uh, now is is more than enough, and uh, so not to create any more for ourselves. And this is why it is easy to listen to, but hard to do. อย่าไปแก้ที่อื่นเนี่ยแก้ที่ตัวเรานี้ไอ้ความชั่วทั้งหลาย ไม่ไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่นี้ไม่ใช่อยู่ในป่านี่อืม ไม่อยู่ในทะเลดอกไม่อยู่บนอากาศไม่อยู่ที่นี้ป่ามันไม่มาทุกข์กับเราหรอก ทะเลมันไม่มาทุกข์กับเราหรอกข้างนอกมันไม่มาทุกข์กับเรา เรามันปรุงแต่งขึ้นในตัวของเรานี่เอง มันเกิดอยู่ที่นี่ อืมก็ทำให้มันดับลงตรงนี้แหละ มันเกิดที่นี่ ทุกคนต้องเอาไปภาวนา พิจารณา อันนะปีที่ต่อไปวันที่ต่อไปมาทำกรรมฐานเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ดีขึ้นมากมากดีขึ้น เมื่อมันมันดีขึ้นมากๆ ก็อยู่เนื้อดีเท่านั้น ก็ได้หมดเท่านั้น นะชั่วก็ไม่อยู่มัน ดีอยู่ก็ไม่อยู่อยู่เนื้อดี ที่แรกก็ทำชั่วละมันออกไปแต่มันดีมันก็เกิดขึ้นมานะเมื่อดีดีขึ้นมา ไม่รู้จักดีก็ชั่วอยู่นะ เป็นทุกข์อยู่นะ ขึ้นข้างบนมันซะ อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเลยสบายนะ so that when we come to do the practice that we have to uh, do it within ourselves that all of our bad our accumulation of bad unwholesomeness of evil that we have that there's no other place that we can appease our suffering and overcome that uh, outside of ourselves, that we can't do it uh, at an ocean, we can't do it uh, at a forest or anywhere, that we have to look within ourselves and appease and overcome it within ourselves. So as we uh, uh, develop, gradually develop ourselves and uh, relinquish those things which are bad, which are unwholesome, which are unskillful, and then those things which are wholesome, which are good, and which are skillful will begin to arise and they will begin to develop and manifest in our lives. And as this happens, that uh, the old things uh, gradually begin to fall away and disappear. And so, uh, once we've developed this good, then we have to take a step further and be above both good and bad. What does the mind think of all of this? think of all of this? All of that he's been saying. Is that right? คิดอย่างไรครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้พูดมาแล้วทำไมก็ไม่รู้เขาก็ถามอย่างนั้น ถามยังไงเขาถามว่าจิตนึกอย่างไรนะครับเมื่อได้ฟังอันนี้จิตใครก็ไม่ทราบ ถามโยมเองโยมคิดยังไงเนี่ยถามคนที่ถามนั่นมันคิดอย่างไรถึงถามอย่างนั้น He was asking you, why are you asking that question? Why are you thinking like that? ไม่ทราบทราบสิต้องเอาให้ทราบสิไม่ทราบไม่ได้นี่ไม่ทราบไม่มีคำถามหรอก ที่ถามมามันต้องมีเหตุนี่มันต้องเกิดมาจากเหตุมันถึงมีถามขึ้นมาเนี่ย ต้องย้อนตัวมันเกิดมาจากอะไรถึงถามอย่างนี้ ต้องรู้จักเหตุมันสิ He says there has to be a reason. It just doesn't come up by itself. You have to look and see what the reason is. ยังจับไม่ถูกยอมรับยังจับไม่ถูกนะ จับไม่ถูก เอาละ เคยมา เป็นครั้งที่สองหรือยังหรือมานานเนี้ยครั้งแรกนะแน่ฟังปัญหาเนี่ยเป็นคนใหม่ แต่แท้นี่ ไม่รู้จะเอาอะไรตรงไหนนี่ ไม่รู้จัจับตรงไหนนี่มันไม่รู้จักจับนะเอออะไรก็ช่างมันเถอะโยมโยมมันจะรู้เองหรอกต่อนนี้ไปก็ให้ทำ ทำสมาธิอย่างแก๊กกับพูดนั่งสมาธิอย่าคิดให้มันมากให้ดูลมหายใจเข้าออกให้แน่เท่านั้นแหละเดี๋ยวมันจะรู้ที่ตรงนั้น มันไม่รู้ขึ้นตรงนี้หรอกรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้ขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันจะมีปัญญาตรงนั้นเนี่ยอดทนนะ ต้องทำเพียรปฏิบัติธรรมะนี่มันจะรู้ขึ้น He was you know asking about uh, your question and uh, asking Jack if uh, this is your uh, first time. He thought it was your first time here, so he said that you're uh, still a beginner. Therefore, you're not really sure where to begin and what to uh, hold on to and uh, and bring and and to to ask. Mm-hmm. So that he said, uh, no matter what the case is, he said to mm-hmm. uh, just to investigate within yourself, to turn your attention inwards on yourself, and to do mm-hmm. the practice as Jack has instructed the mindfulness of breathing, the observing and watching that and to look within yourself. And he said that, and uh, then you will know that you have to look right where that very question came from. He says, and then as you do the practice and, and do investigate uh, within yourself, that you will, in fact, know for yourself. เออทำใจเย็นๆนะอย่าให้ร้อน And you must make your mind very cool, and that you must not do it in a very hot-hearted way. And the the, the last thing he said was, uh, you must train and that you must endure and persevere. อาตมาเคยเป็นเด็กนักเรียน เนี่ยเพิ่งจะไปเรียนหนังสือนี่ครูเขามาเขียนมาสอนไม่รู้เรื่อง คิดว่ามันจะไม่รู้เลยนะ แต่อุตส่าห์เรียนไปนั้น เดี๋ยวนี้รู้แล้ว เขียนหนังสือก็ได้ อ่านหนังสือก็ได้แล้วรู้แล้วไอ้ความรู้นี่มันเกิดมาจากสิ่งที่มันไม่รู้นั่นเองเนี่ย ที่ไม่รู้มันหายไปรู้ก็เกิดขึ้นมา โยมเหมือนกันที่ยังไม่รู้นี่ก็ให้โยมปฏิบัติเดี๋ยวมันรู้หรอกอย่าใจร้อนนะ เดี๋ยวไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวกลับบ้านง่ายๆซะก็ได้นะอย่านะใจเย็นๆ said when he was a young boy and a young uh, child in school and uh, first s t d studying the alphabet, uh, that he didn't know how to write the letters and how to read the letters. But as he studied and he tracked, practiced and he trained himself, that and now he can write all of the letters and he can read and he knows the alphabet. And so the that knowledge, in fact, and understanding uh, does come from those things which uh, we still don't yet know. And once we know them, of course, then uh, we we do in fact uh, uh, know what they are and how to uh, use them and deal with them. And so, in the same way, in the practice here, that in the beginning that we don't know, but that knowledge and understanding is going to come from that not knowing. And uh, again, he emphasizes to uh, make your mind uh, very cool and not to do it in a very hot-hearted manner. And he said, if in fact you do uh, get upset and uh, want to do it very quickly, uh, that you might just end up running back home and not getting anything out of your stay here. what he sees when he looks at you. เขาบอกว่าลุงพ่อก็ได้ปฏิบัติมาหลายปีเขาอยากให้ลุงพ่อดูเขาและลุงพ่อเห็นอะไรบ้างไหมครับ เห็นทั้งหมดนั่นนั่งอยู่นั่นเห็นทั้งหมดตัวนั่นนั่งอยู่นั่นเห็นหมดนั่น I see all of you just sitting there, he said. มันอ่าไม่ใช่ปฏิบัติดูคนอื่นเออไม่ใช่ปฏิบัติดูคนอื่นโยมมาปฏิบัติตามเลยต่อไปนี้อาจารย์จะให้โยมดูโยมเองก็จะเห็นเองอย่างนั้นนะไม่ใช่ไปดูคนอื่นอย่างนั้น เป็นผู้สอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้น Mm. He said that the practice is not to uh, do it for other people, but that he only uh, gives instruction, and so you have to take that instruction upon yourself to do the practice, and then you can realize uh, mm. for yourself, and will no longer have to ask him. ดูก็ดีมันมีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีจิต มีครบอยู่แล้ว ก็มาทำมันเคยรู้จักเจ้าของขึ้นตรงนั้นเท่านั้นแหละพอทุกคนเป็นอย่างนั้น He says that everybody is complete, that we have all of our senses, the eye, the ear, the nose, uh, the tongue, the body, and the mind. And so that we all uh, have uh, the facilities to do the practice. and uh, that uh, that's enough โยมมาปฏิบัติหลายหลายหลายปีหรือเนี่ยหลายเที่ยวหรือมาเนี่ยมากี่หนแล้วมาเนี่ย How many times have you come here to take a retreat? Have you been is it several? Have you been doing it for many years? Or? ครั้งที่สามเป็นครั้งที่สามนะโอ้ยครั้งที่สามรู้จะของไม่ทันอยากให้คนอื่นดูให้เราเนาะ He says you can't catch yourself, so you want somebody else to find out. ทำทำทำจนกระทั่งมันเป็นกระจกเป็นกระจกแล้วเนี่ยเราจะไปมองในกระจกแล้วเราจะรู้จักจากของเรามันเป็นยังไงนะกระจกนี่องเงามันจะบอกเองว่าเราไปดูในกระจกเองจะเห็นเห็นรูปจากของเองว่ามันเป็นอย่างไรรู้จัก ไม่ต้องไปถามคนอื่นแล้ว ให้เริ่มปฏิบัติต่อไปนะเรารู้หรอก This is to make everything uh, as a reflection to look back on yourself, like a mirror, that wherever you look to uh, let it reflect back onto yourself and to investigate and contemplate and develop yourself in this way. <clears throat> Do you understand? ได้ยินอยู่นะครับได้ยินอยู่นะใช่ตอบถูกแล้วได้ยินอยู่ <laughs> <laughs> <laughs> าไปพิจารณาดูอย่างนั้นคืออันนี้มันคือคือคนอื่นพูดให้เราทำอย่างนั้น เราก็ทำอย่างนั้น เพื่อให้เรารู้ตัวเราเอง so that when other the teaching that other people uh, give to us is in order to uh, contemplate and investigate uh, practice for ourselves. in this way มาอยู่ที่นี่สงบดีไหมทุกคนสงบดีไหมมาอยู่นี่ Everybody coming to stay here is it very peaceful are you all peaceful เขามีปัญหาเขาได้ปฏิบัติเจ็ดปีมาแล้ว แล้วก็เขาได้ใช้บริกรรม ทีนี้เมื่อมาปรึกษากับแจ็คแจ็คบอกว่าอันบริกรรมนั้นไม่ตรงทำให้ทำมานาปานสติดูลมหายใจทีนี้ก็เขายังไม่ไม่ระงับปานี้ยังใจก็ยังเถียงอยู่อยากจะละพิจารณากับบริกรรมนั้น แล้วก็ได้เกิดนิมิตเห็นถ้วยซุปเป็นทั้ง บริกรรมและอานาพานสติเห็นด้วยด้วยกันนะครับ เห็นอะไร เห็นเขาก็เกิดเป็นนิมิตเห็นทั้งสองอย่างรวมกัน แต่ว่าเขายังยังยังยังไม่ค่อยระงับเห็นอะไรเห็นเห็นเห็นเห็นการปฏิบัติทั้งสองอย่างเกิดเกิดเป็นนิมิตในใจนะคือการการบริกรรมทีท้ายแล้วก็ลมหายใจด้วยนะครับอ๋ออย่าไปสงสัยมันเลย อันนั้น อย่าไปสงสัยไม่ต้องสงสัยอะไร เบื้องแรกมันเป็นอย่างนี้นะตั้งใจฟังดีๆนะทำครั้งแรกเลย่ยครูจะบอกว่าบางแห่งครูจะว่า ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างนี้เรียกว่าพุทโธมาดื้อทำบริกรรมพุทโธพูดด้วยเสียงด้วยให้มีเสียงด้วย ถ้าอยู่ต่อไปจิตมันก็สงบจิตมันละเอียดเข้านะมันก็ไม่คิดอยากจะว่าพุทโธนะ พุทโธคำพูดมันเป็นของหยาบซะแล้ว แต่ว่าไอ้ความรู้สึกมีอยู่ ที่นี่ผู้ปฏิบัติเขาไปติดสิ่งที่บริกรรมจ้ะเอเราจะมาหยุดพูดพุทโธมันจะผิดไหมเนาะอะไรวุ่นวาย ไอ้ความเป็นจริงนั่นเนี่ย พุทโธนั่นเนี่ยเป็นชื่อมัน ตัวรู้นั่นเองเนี่ยไม่ต้องว่าออกเสียงก็ได้ ความรู้นั่นเนี่ยว่าพุทโธเราเอาชื่อไปพูดทั้งนั้น แต่ไม่รู้จากตัวพุทโธ ไอ้ความรู้สึกนั่นแหละไม่ต้องว่าออกเสียงก็ได้ลมนาปาสติเข้าออกมันรู้มันออกมันไอ้ความรู้นั่นเองอย่างนี้ มันก็แทนกันได้แล้วมันมีอันจิตที่มันสงบแล้วนะ่ะมันไม่มีอะไรแล้วอย่าไปสงสัยในการบริกรรมอย่างนั้น He says that there's no need to have any doubts, that you shouldn't have a lot of doubts about this, that in the beginning that uh, teachers uh, do teach in different ways, and some uh, teach to use uh, a mantra. And uh, he's giving the, the example of that that is used in this practice, the Buddho mantra, and so that it's he compares it to the beginning stages, and that it's still at a coarse level, and uh, has still not been refined. And so as, it re- as it refines down, uh, and the repetition of that mantra, as we begin to refine it down, that the mind in fact does become concentrated and collected and one pointed so that that uh, thing that we're using becomes coarse, becomes gross, and that it's no longer necessary and to uh, continue with it. And we can, without any uh, qualms or, or, any doubts about it, we can let it go and just become uh, the Buddha, the one who knows, and uh, that that uh, is where all of these mantra and, and, practices are leading to, so that we develop the internal, the, the inner feeling and the inner knowledge of uh, the, the uh, reflecting and the concentration, the one pointing uh, of our mind, and uh, so that uh, there's no need to have any doubt about this. He said, if if we keep hanging on to the mantra that we never do become uh, the one who knows, if that's still at a very coarse and gross level, and so that as we refine it down, that we can let these things go and just uh, know the in and out breath and uh, that that's enough ของง่ายๆไม่ยากหรอกมันสงสัยก็ทิ้งมันไปแล้วก็แล้ว This is very easy it's not difficult he says just throw your doubts out ตรงนั้นแหละพอพอไปเพิ่มพบอะไรไม่ต้องสงสัยสงสัยกันมาทิ้งมันนั้นทิ้งมันนี่ก็หมดอ่ะหมด มันสงสัยก็ทิ้งความสงสัยก็หมดไปเรื่อยๆไป Just hmm. continually throw your doubts out, throw them out, and there's nothing remaining. <clears throat> language from other people, you're saying? I, I didn't quite follow you. So for you personally, do you, do you think, asking with that, you think that would still be a useful practice that he's... คือเย็นนี้ลุงพ่อได้สั่งสอนเรื่องให้พูดกับเจ้าของครับต้องพูดกับผู้อื่นให้พูดกับเจ้าของ คนนี้ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่อเจ้าของเมื่อพูดกับเจ้าของก็ทำให้มัวคือมันมันมาชัดเจนนะครับ ฉะนั้นเขาก็อาศัยคำสั่งสอนนั้นมากกว่าจะมาไว้ใจเจ้าของไม่ค่อยจะได้ มีฉะนั้นหลวงพ่อจะแนะนำให้เขาชายอย่างนี้ต่อไปหรือว่าอันใดดีนะครับ อาจารย์คนมันรู้เทขยะเนาะ อะไรก็คงมาเทเซนี่เนี่ย เทเซนี่อัตมาให้บอกให้พูดกับเจ้าของ ไม่ได้บอกว่าให้เชื่อเจ้าของนะนะ ให้พูดกับเจ้าของ พูดเด็กกระทิ้งไปพูดเด็กกระทิ้งทำอย่างนี้พูดเด็กกระทิ้งไป เดี๋ยวไปนั่งอยู่เดี๋ยวมันเสนออันนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ดูแล้วทิ้งมันไป เดี๋ยวมันเสนอ อันนั้นเป็นก็ทิ้งมันไปอัตมามันเนสอนมาให้เชื่อเจ้าของนะให้พูดกับเจ้าของ อย่างนั้น พูดแล้วก็เรียกว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่ ดอกก็ทิ้งมันไป อันนี้มันก็ไม่แน่แต่ก็ทิ้งมันไปจนกว่าที่มันหมดปัญหาที่จะทิ้งก็หมดเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าจะมาให้เชื่อเจ้าของนะอืมามให้เชื่อเจ้าของ เจ้าของก็ไม่มีอ่ะไม่มีเจ้าของ คนนี้ไม่มีเจ้าของนี่ ถ้าคนมีเจ้าของมันก็ลำบาก เท่านั้นแหละพูดไปถึงที่สุดจนไม่มีเจ้าของนั่นเอง the first thing he said is looked over to Jack and uh, he says, "Oh, the teachers are like a refuge heap. Everybody dumps their garbage here." <laughs> and then he went on to say that talking with yourself, he said that you listen and talk to yourself, but that you don't believe yourself. That uh, as you contemplate and investigate, all of the things that arise in the mind, that that is the talking. And as you uh, listen to them and then you let them go, that you see all of these things as uncertain, as changing, and that you continue in this way. And, uh, and in fact, uh, uh when we say talking to ourselves, he says there's no self to talk to. Uh, there's no one, in fact, to talk to. <laughs> And so, uh, sitting here, there's nobody to talk to. Mm. And he emphasized that he said he didn't say to believe uh, in, in yourself, but in fact to just uh, listen and to, to talk and then to uh, continually relinquish and let these things go, to let them, to get rid of them.เข้าใจไหม You understand? เอาอย่างนั้นแหละ oh, อย่างนั้นก็พอสมควรเราบอกเขาค่นี้วันอีกต่อไปวันใหม่มีพอสมควรนะ It's enough for this e v e n n โยมที่ยังสงสัยเอาวันใหม่นะเอาวันใหม่ยังหลายวัน Those of you that still have d o u b t can ask at the next s i t t เอาเอาแก๊กน้ำไหว้พระซะไหว้พระโดยปากเลยเออบัยากรศมไหว้เออเออเออเอางี้ดี follow along for the three prostrations with the chant before each one. Uh-huh. Araham Sama. Araham Sama. โนสุปฏิปันโนภะคะวะโตภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวกสังโฆสังฆังสังฆังนามามินามามิ chụp lại nữa